Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men teyyuhu bi insanin ila yevmiddin. أما بعض قال ينبغي إن الإسلام أسلم الفريق كتاب الله أسلم اليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المتسعة على كل مختلف من كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في صحيحها في النار وبسبب الرسول الجامع صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سجال خالد إنه أقل عيش معاد عليها صفرة البريدة إنه ينفع الذكر فالآن رسول يدرك منها فيكون للناس أنا ربكم كما قال أنا ربي فقد قتل كما قال ربي الله حتى يموت على ذلك فقد قتل من فتنة الدجال بالله قسم تخليل بلا الرابع علاجة في الأرض ما شاء الله شكرا يجيب في سبب مريم من قبل المغرب مصادقا لمحمد وعلى نيته لا يقتل الزكاة ثم إن إنما هو قيام فأسلف رسول الله فيما قال Evet, çok سيدي في مسيرة الشمس Allah'tan öndesin, cümlemizden razı olsun. Cümlemizi sevgi kulları cümlesine dahil eylesin. İki cihanda özgür bahtiyar eylesin. Peygamber-i Zişanlığımızın mübarek hadis şeriflerinden bir demet bir miktar okuyup izahıyla meşgul olmak üzere bu mübarek mecliste toplanmış bulunuyoruz. Allah Teala Hazretleri bizi şefaati duymayı nebeviyeye nail eylesin. Ahirette bir olarak eylesin. Ömrümüzün sünnet-i seviyesine bağlı olarak geçirmeyi nasip eylesin. Bu hadis-i şerifler Ramuz'un Ahadis kitabımızın 97. sayfasının 5. hadis-i şerifi ve devamları olacak. Bu bakımdan e, merak edenler oralarda araştırıp soru öğrenebilirler, bakabilirler, takipçe, takip edebilirler. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce başka Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruh-u bizlerden bir belli Kur'an'ı olsun diye sonra onun alimine, ashabına, etvarına, akrabına, bu mezarlara söylemişler, şurada önceğimizin ervarı tecrübelerine, hakikaten Peygamber Muhammed Senedir Musevi Hazretlerini ruhuna, eserin okuduğunun mükemmeli, Ahmet Siyahat'ın Efendimiz'e yoluna bu belediyelikte edilen fatihlerin, şeriflerin, gazilerin, mücahitlerin ruhuna ve bunlardan yakında burada bu milletin dinlenenlerine kıymeti kardeşlerimizin, cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun. Ruhları kâr olsun, makamlar âlâ olsun diye bizler de Cenab-ı Hüseyin'i kullak olalım. Kitabımın tüm görülmesine yararlı olduğu kurban olarak kullanalım. Kendisinde benim aileme şeref olalım. Bir Fatiha, 10 bin iki sırasıyla okuyorum. Ve başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. tanesi şeyimiz eşya ile ilgili. Bu hususta derinliğinde okuduğumuz 21 hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne deccale hâdî. Deccal hiç şüphe yok ki çirkinler. İsmi hâdî, sigarası kullanılırsa Arapçada istikbarda olacak manasındaydı. verir. Harun hiçbiri gözlemek ama kitabı. Deccal şahit edenler yine Deccal Harun derince Deccal çıkacaktır istikbar manası ifadede. Deccal çıkacak. Yani Peygamber Efendimiz zamanlıyor. Ahmet zaman doğru. Deccal çıkacak. Yine Deccal, hiç şüphe yok Deccal çıkacak. Şimdi bazı meslekler var, bu konuda çeşitli çeşitli taraflar söyleyen, mesela Mevlüt'e ve Cehmiye ve Efendim hariciler bu hususta inan etmişler, kabul etmişler, çeşitli taraflar vermişler. Biz de ondan ilgilendiriyoruz. Biz Peygamber Efendimiz'i sünnet serinliğini takip ediyoruz. Sanki şerefine efendim sarılıyoruz. Hepsi öyle aşırı e, yanlış programı şeyinde değiliz. Hadis-i Şerif'in efendim Ahmet bin Hanbel ve Tabrani ve Zahat Efendi'nde rivayet etmişler. Okuyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz gençler çıkacak. Tekrar çıkması olacak. Sonra ve innehu a'lem ala şımar. Onun çok gözlük şaşırır. Biliyorsunuz şaşma, sapmak öyle. Şaşır da gözlük sapmış insana derler. İki göz birbirine eşit olarak hareket Normal insanlar. Bu tarafa dönerse ikisi birbirine bu tarafa dönerse ikisi birbirine Birisi bu dönüşü ötekine ayak uyduramadan yapamazsa, uyduramadan yapamazsa, yapamazsa yapamazsa o zaman ona diyoruz ki şaşırlar, şaştı e, normal şeyler, yapması gereken işler takdirlerini koruyor. Tabii doktorlar, biz doktorlar daha iyi biliyoruz, tabii değiliz. E, ee, böyle iki göz sattığı zaman, eşit termiyle bakmadığı zaman tabii iki tane görüntü olur, bir daha zamanla körleşirmiş. Yani, çünkü eşit aynı yere bakmadığı için beyinde karşılık oluyor, olmasın diye herhalde bir tanesi devreye kalıyor. Dedikoların son bölümü çözülür. Yani erkek kör olacak. Sorun. Ayrıca tahtıratın bölümü Bunun içerisinde kalın bir perde var. Bölümün içerisinde. Tahtıra deniliyor, zırahtıra deniliyor. Böyle gözler olan perdeye verilen isimmiş bu. Daha sonra katlara da ölecek. وإنه يبعد الحكمة ويتبرص ha, Deccal efendim bazı amansız hastalıkları iyi ediyor. ne yapıyor? Efendim, gözünü körü görme durumuna getiriyor ve abras iyiliktir. Avraş iyiliklerine baras, Varas iyiliklerine öyle olana avras derler. Ağzına nasıl diyorlar bizde? Ki kanserleşiyor. Ki kanseri. Sonra kanser ölüyor, öbürüyor insanı. Havasız rahatsızlık, güneşten rahatsız oluyor. Ee, Ağzı yerden çok oluyor. O güneşten rahatsız olduğunda işte bu, o zaman da tedavisi bilinmeyen o hastalığı da yani iyi ediyor. Yani bu takım bir şeyler yapıyor. Yapacak. Efendim, sonra yani o ekmek seviyesinin ilahına baktım. Ekmek de şöyle ama anadan doğuyor. Hani insanın bazen sonradan günümüzde sebepten görülmez değil, öyle değil. Anadan doğmak diyoruz iyi, bu daha büyük bir hoş yani. Anadan doğmak, görülmez değil, olmayan, ekmek denilen bu masada eşit sunucusuna ekmek deniliyor. Tenha ediyorsunuz. Efendim, onu da iyi. Baksa, bilgisayar başarıyor yani. Bilgisayarın böyle hünerleri olacak. Sonra Beynirliklerle ölü de dirilmiş. Ölmüş değil, ölmüşü dirilmiş. Tabi, vallahi hükmü ölmüş. Hayatı veren, hayatı alan, insanı yaşatan ömre almış. Ama şifayı veren de Allah'a Allah şafidir, muafidir. Efendim, şifa-i kafirdir, veren Allah'tır, ama bazen doktoru öteleyebiliyor, doktor vasıtasıyla şifa veriyor, bazen ilacı öteleyebiliyor, ilaç vasıtasıyla şifa veriyor, bazen duayı dua duayla şifa veriyor insan. Bazen hepsini yapmak olmuyor. Evet. Şifa veren vermeyen Allah. Ama bazen üstüne gördüğümüzde oluyor. Tabii selamet verirsen olur. İsa Aleyhisselam'ın ömrü mucize olarak, yani zor olan bir şey, e, İsa Aleyhisselam'a Allah'tan herhalde verdi, öldürüyor. İsa Aleyhisselam da peygamber olarak o ruhunu gösterir. Abraham ücretinde olarak Abraham yani Barak Hazretleri'nin abrasına o iyice etti. Böyle Anadolu doğmak görünce onu yetmeyecek. O Allah'ın ona verdiği sevgisinden dolayı verdiği mucize etti. Peygamber'e verdiği mucize Evliyasına verdiği keramet. Demek ki Risale'mizde Allah'ın izniyle böyle şeyler kullar tarafından, yaratıklar tarafından yapılıyor. Risale'mizde kırılır Allah izinler verse, Allah'ın ismi iftarisi, lütfu veya şeyi olmasa, efendim, hadi öyle olsun diye şey olmasa, kim bilecek? kök kıpırdamaz, yaprak kımıldanmaz, rüzgar esmez, insan nefes alamaz, hiçbir şey olmaz. Hatta her şey yok olur. Yani her şey yok olur. Ama bir tanesi yok oluyor, yani izin vermesi yok oluyor. Bak sen, bir de ölümsüz diyor, sonra veyekul müller, beni Rabbim diyor. İnsanlar da dönüyor, ben sizin Rabbinizim diyor. Geçer. Geçerin dediğine bak. Ben sizi yapalım diyor. Tabi olandan şeyleri yapınca baksana göksüzlük, Allah olma göksüzlük e, görür hale gösterdi. Amansız hatıra tutulmuş ablası iyi etti. Bak sen ölüye gelirse tabi bazısında şey yapabilir. Olan şeyi görünce efendim yanlış bir fikre takılabilir. Takılmamak zaten Hristiyanların da soruyorsun akıl başına olanlar ya niye Hazreti İsa'yı Tanrı diyorsunuz, tapınıyorsunuz? Allah'ın peygamber. Diyorlar ki olağanüstü şeyler yapmış. Yani olağanüstü şeyler yapmak Hazreti İsa'da neler yapar? İbrahim Aleyhisselam yaptı, Nuh Aleyhisselam yaptı. Ve e, bu peygamberlerin de mucizeleri var. Bilmiyorsunuz ki. Yani ötekini de şey niye bunu yapıyorsunuz? Saçma. Efendim, yani insanların taşımalar düşünmesi lazım, Allah şaşırtmasın. Bakın bakın, alıp edelim yukarıda, tamamlıyoruz da, efendim, öldürülmesi lazım. Bakın, ben sizin alanınızı diyecek, sen kararlarken kararlı bırakırsın yani. Kim? Evet, sen benim Rabbimsin derse gerçekleştirir. Hatta bunu yapıyorsun. Demek ki sen benim Rabbimsin derse secdanın tuzağına düşmüş, fitneye efendim, uğramış, fitnede mahvolmuş olur. Dengi. Aklına şu çok güzel. Efendim dengi. Ne diyecek? Cenab-ı Tanrı Rabbi Allah. Emin Rabbim Allah diyecek. Öyle diyecek. Sen kim oluyorsun ya? Olağan bir şey yapıyorsun, yaparsın, böyle bakarsın. Allah'ın bir şey yapıyorsun, benim Rabbim Allah diyecek kulunun Rabbi yarattı. Rabbullah, bizim Rabbimiz Allah. Ne kadar çok dünya görüntüsü karşımıza bir insan, Rabbimiz Allah. Yani Allah'ımız, Tanrıyız. Bak dünyada bir sürü var, dünya bir insanda, doktorlarda. Nasıl yaptığını anlamıyorsun. Efendim, masanın üstüne silindir çaklasını, mevlat çaklasını koyuyor. Şaban'ın üçünün üçünü gösteriyor. Masanın altının üçünü gösteriyor. Ondan sonra konuşuluyor. Şaban'ın içinden parçan çıkartıyor, güvenlik çıkartıyor, güvenlik çıkartıyor, güvenlik çıkartıyor, güvenlik çıkartıyor, güvenlik Doğru mu? Kardeşim şey olarak var mı bunlar? Var mı? Şey? Yani hilesi var. Hilesinin içinde de oluyor. Göz doyurmalı oluyor. Ama ne olur? Anlaşılır. Ne diyeceğiz? Rabbim Allah. Benim Rabbim Allah'ın bilgisi. Vefalı kul olacağız, akıllı kul olacağız, bizi yaratan Cenab-ı Rabbimiz bizi bırakmayacağız, serpişmeyeceğiz, ne olur? Ne olmuş? Kucağa, kucağına yavrusunu saracağız, yavrusu, annenin yavrusuna sevgisine ne kadar Ama ne kadar bir sevgi vermiştir. Annesinin mümin, çocuk kucağında, o kadar hükümdarda olabilir ki, dininden tövbe hak dini bırak, kafirliğe, müşrikliğe, batıl dinine, yanlış edildiğe talep edilir. Bak burada inkar, her devirde insanlar inkar ediyor. Her devirde, her devirde. Allah saklasın, Allah bizi doğru insanlara uğraşsın. Bosna Resulü'ne şey ikram ediyor. Şekeristan'da yaşadık ne yapıyor? Çok zor. Yani şirket kaç kadar dayanıyor? Kalkan üzerine. Allah'ın bir imkanı. Hikmet imkanı buyuruyor. Hiçbir şey yapamazsın. Kadını istiyor. Böyle yeni şendelik takmışlar. İçine kolunları atmışlar. Ateşli su tutuşturmuşlar. Yani adamlar geçiriyorlar. Önlerinin içine. Dininden de dönmüyor. İstiyorlar. Ateşin için. Aşağıda ateş durur. Durur gibi yanıyor. Ateşin içine atıyorlar. Söyleyecek şey yanmıyor, tartışamaz. Yani yanlış insan vermemeyi hoparlarsa ama hüküm değil. İki ateş olur. İstiharı aşağıda söyleyeceği bağır var ölüyor. Şimdi kadın bana oraya vermeyen şeyinden dönmüyor. Kadın mümin, mümine. Mümin kadın acaba diyor. Bu bir yavru kurtarmışın bir yerden bakımlarına. Ben, benden bir şey Sürgan oluyor uyanmaz. Doğrudur. Peygamber Efendimiz anlatıyor bu hadisiyle. Diyor ki, üç çocuk Beşiktaş'tan konuşmuştu. Birisi Hazreti İsa, birisi Efendim Cüreyt isimli rahmetli iftiraya uğradı. Onun masum olduğunu söylemek için birisinin sözü. Yani bir kadın dedi ki bu, bu bebek bu abikten oldu dedi. Yalan halk oluyorsunuz. Vay sultan vatanlarına sen dindar, abi zahir, rahip geçirmiyordun. Vay sen oradan evlenmeden çocuk sahibi olmuşsunuz. Her diye şey öldürdükler. O çocuk kalktı. Bebekler dedi ki benim babam filancı kurbandır. sor. Bir Birisi şey Hazreti İsa. Hazreti İsa dedi, Kâbe inni ahlullah. Ben Allah'ın kuluyum Arkan ve kitabı ve bir dediğiyle Allah bana kitabı verecek ve peygamber verecek. Anlamak söylemeyiz. Çünkü Meryem Validemiz kendisi kalkınlar var defakta. Ona laf söylemediği şey için Allah onu konuştu. İki, bir de seni konuştu. Ta arası sebep geçirirken Hazreti Resulü kurtarmış ki her her diyeyim şu Doğru kardeşler. Tamam tamam sizin deneyelim. İki, iki deneyeceğiz ama ne yapalım çocuk toplantı geçsin. Çocuk bilemezse annenin dilinden dönüyor. Ama annesi. Ama imanı kaybediyor. Bu çok büyük bir kıyas kardeşler. Yani Allah bizi doğru insanlara tarif etmesin ama Allah'ın kulluğu büyük şerefli kulluk yoktur. Rütbeliktir, rütbeliktir. En yükseği Allah'ın kulu olarak. Dilemek dilemesine rütbeliydi. En yüksek rütbe Allah'ın sevgilisi olur. Radıyallah ve Rabbimullah sana kuluydu. Ya Rabbi senin, senin kulun, kulun olmak bana şeref olarak yeter. Senin benim Rabbim, o, o Rabbim olmak bana izzet olarak yeter. Hazreti Aleyhisselam. Sen kim kurusun Allah'a? Şeref senin Rabbin, Rabbin ki Allah. Bu ücret, bu ücret, bu sahabe, bu mertebe yeter mi? Çok ha, Şeytanın oyunları vardır, dünyanın fitneleri vardır, ayağının hilleri vardır, kaderin hilleri vardır. Efendim, beş yılında tutmuştu var. Onlar, onlar birkaç şey yapıyor, onlar sonra diyor ben sizin Rabbim. Sen benim hakkım diyen teyzelerin tuzağına düşmüş, fitnede e, kaybetmiş oluyor, mahvolmuş oluyor. Cehennemlik oluyor. Sıkat yok bu için. Hayır, en rahat Allah diye kurtuluyor. Thank you. Rabbiyanak hatta leyemuda görünceye kadar hatta leyemuda anlamlar bu Rabbim Allah iyice kadar ölünceye kadar bu cemaat devam ettiği takdirde fakat bu imanetik eşit teccar teccarın bu fitnesinden korunur. İlham fitne bu. Ölü olur. Rabbiyanak hocam. Ben her zaman söylüyorum. el diyorum, diyorum ki Rabbi ben seni çok uğraştırdım. Bugün görüyorum, senin güzel. Eski kuvveti kullanmayan, kullanmayan, kullanmayan hiç. Ve Allah'a vermiş. Ders verir, sen ver. Bela verir, sen ver. Ölüm gelmez ki. Yolundan dönmez. Ünlü temel, kendini bilgi, şey al, köylü, şey misal. Yani inanmazsınız bu, söyleyenlere. Ünlü temel diyor, Yeah. <laughs> çok önemli bir anlatılmasını öldürür. Acıtırsa tükürüyor, tekrarla tekrarla öldürüyor. Dayanamıyor. Kolay değil. Acıyı gördüğü insan efendim ne yapar böyle olmaz. Ne yapar böyle olmaz? Allah'ın zorlu insanlar. İnsanlar uğrattığı takdirde de İlle talebimizde insan uğramak varsa bizi fitneye yenilenmekte tuzağa düşenlerle. Sevgili afiyet üstadı kullarına verilsin, yolda dair bismillah ifade verilsin. Efendim, imanımızı korumayı nasip verilsin. Ya İlahım'ın istakladığım imanımız, bizlerin imanı ve paracağımız. Bilmiyorum. Ya Rabbi sakladın imanımızı ve Ya İlahi sakladın imanımızı. Çünkü imanımızı koru ya Rabbi. Sakla gözünü mağdur et. Herhalde şu imanı var içinde, bunu koru, bunu bir tutamazsın, şey almasın, kaçırmasın, kaçırmasın, zedelemesin, bozmasın. İmanını koru ya Rabbi, diyelim imanını taraflarımız. İman meselesini vererek gelmişmiştir ama iman olsun. Yani son nefesinde son nefesinde şeyden verilmiş tutan insan sürükmüyor, kulağa şey yapıyor, can çekiyor. Vücutta hararet var, kısmı verir ama kâfir olur. Sonra demesi çeşitli oyunlar var. Şeytan peşine bakmıyor insan. Hayatta da bakmıyor, öleceğim de ama etrafı bırakmıyor. Allah iman ikramı verir, iman ikramı ile ahirete göçmeye vakıf verir. Yani işin bize ağır olan kısmı bu. Biz Beklemeden açılır. Çıktı mı? Çıkacak mı? Şöyle mi, böyle mi? Ama geleceğiz kaç kişi? Kesin. Biz beşer kesimler olarak bunun bir anda karanlıklarımız biliyoruz. Ama bizim için önemli olan Rabbimize bağlılığımızı devam ettirmek, özellikle olağanüstü şeyler gösterip de yalan yanlış fikirler ortaya atanlara takılmamak. İşin önemli tarafı bu. Feyler de sıfkı Allah sonra yeryüzünde Allah'ın yazdığı, müracaat kıldığı diyeni bilgiler beşler dolaşır. Onun bir devresi var, bir rolü var. Onun da sahnede benzer şeyler var. Onlar yapacağını yapar, Allah'a Allah'ı intihar kaybeder, kaybeder, kazanan kazanır, bir de o rolünü icra eder, kavra edilmesinden sonra sürme Yedi grup ise burada İsa Aleyhisselam. Meryem Validemizin oğlu İsa Aleyhisselam Meryem'e gelir. Mihri Rızman'ı batı tarafından İsa Aleyhisselam mağlup tarafından güneşin battığı yön tarafından gelir. Mutlaka bir Muhammed'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanmış, onu tasdik etmiş olarak. Ben Muhammed'in ümmetiydi. Muhammed Hak Peygamber'dir, Ahmet Zaman Peygamber'dir. Ben ona tabi değilim. İnsanlısı. Öyle diyelim. Efendim. Ve ala müddettir. Mustafa Peygamber Muhammed'in ve ala Hz. Muhammed Mustafa'ya tabi ulaşan oluşması gerekiyor ve onun milletinden olarak, yani ümmetinden olarak, Hz. İsa'da ümmet Muhammed'den olarak gelir ve yaptırır, yaptırır, tekrar öldürür. Tekrar öldürür, sümme innama göre kıyamışlar. Ondan sonra kıyamışlar. Yani az sadece Bundan sonra kıyafet sokması. Kıyafet çok kötü bir yanımız olur. Muhtemelen arkadaşlar, tabi zeka konusu geniş bir konudur, ciltlerle konuşulacak bir konudur. Bu, konu, bu konuda konuşurken insanın çok dikkatli olması lazım. İstikbara alıp atmasyon, tutmasyonla kendisi daha konuşturmaması lazım. Bilmediği bir lafı kullanmaması lazım. Şirkatın hakkını fazla söylememesi lazım. Peygamber Efendimiz'in şey söylediği kadar söylemesi lazım. Amsal dersi alması lazım. Edebi okunması lazım. Bugün konularda fazla ileri geri konuşan yanatçıda teori ve tesir yapılanların hareketlerini doğru görünür. Ya yanlış şey yaparsa iman uygulayamaz. Yanlış yapabileceği şeyler çok böyle e, ileri konuşmaz açık böyle olmuş. Evet, diğer bir yakın çıktı, çıktı, falan yerlere. Üç yaşında, beş yaşında, şöyle oldu, böyle kaldı. Efendim, yüksek perdede her şeyi biliyormuş gibi. Efendim, konuşuyorlar, sonra da yanlış çıkıyor. Söyledikleri şey, yanlışlık söylüyor. Çıkıyor tabii, yanlış bilmeden söylediği Allah da mahsul ediyor. Şimdi Allah bir kimseyi istikbal olarak bir söz söylerse mahsul ediyor. Şu kadar koşarsan o öyle. kardeşim ama kimselerin utanması lazım. Bizim yapacağımız nedir? Bizim Allah'ın Rabbini olduğunu bilip ona göre kuluk etmemizi olan bir takım olayları gördüğümüz zaman ama ben bizim neden izledik? Ama efendim bağlı şuralar ve polislerden üstüne ayarlarla bizi ülkeye atılan insanlar var. Ne olacak ya? Benim için bakımdaki iki çok diye düşünüyorum. O anlamda iyi olsun da Allah'ın varlığının gibi anlamlar, akşam anlamlar. Akılları olsaydı ahiretlerine korkarlar. Ahiretlerine korkarlar. E bir takım bir şeyler yapmış. Niye yapmışlar işte? Ona o fitneye takılmamak lazım. Gece 40 bile mevzuları var. Yani öyle, öyle edelim var ki, şiirleri var ki, Karık'ın Ahmet diye şiir yazmış, ne demek Karık'ın Ahmet'si? Karık oğlundan, sormalı olur. Öyle oğlundan öyle yazar. Öyle yetişti, öyle. Kapalı olur. Hristiyan var. O Hristiyanlar şey Hristiyanlar şey okulunda, okulunda okulunda, Hristiyanlar Hristiyanlar da çocuğa almışlar, Anasılar Rum, Anasılar Rum da, Tetikliklerin kaçı Rum. Özel adamları şiirler var, küçük. Kurban bayramında şiir yazmış, Kurban kelimesinde ateş düşmüş. İşte bazı başkasının da hiç balık tutmadı. Yani insan olduğu kadar işte şey yapalım, bunları insan için yaratmış. Kurbana karşı. Onlar da çıkmış, parasını ahlaki bir şey yazmış. Efendim bu, bu hayatı böyle bir şey, bu kadar bir şey, inanmak için yapacağız, bunu yapacağız. Halife Muhammed ismini de gösteren Müslümanların kıyamet tutulan ben de Halife Ali'ye ağırlıklı uyguluyorum, iddia ediyorum. Ondan sonra bakınca işte Eliflere bakın bölümde en büyük kıyamet benim bir şey Müslümanlar çalışıyor. Tabii en büyük şey tehliklikler bilgisi, neler bilgisi, neler demiş, öğreneceksin. Uuu, İslam öğrenmesine etmiş. Efendim bilmem neyi, şuna çarpmış, şuna çarpmış. Sen de Sema da böyle müsaade, öyle demiş. Aklına karışıyor. Tatmış diyor. Bana seni şey sorular neyle yapmak için okuyorum şey ben buradaki. Herhalde Ben de eşit bir Allah'ın kendini. Allah'ın sevdiğim Allah'ın sevdiğim. Ben de Allah'ın seviyorum. Şey Sevdik bir şeyse Allah'ın sevdiğine edepleri e, demiş. Benim iyiliğine çarpmış, kurbanıma çarpmış. Hadi bu araya arantılamış. Filan. E hocam bir de onu sabah ezanı şiiri var. Tamam. Şevval sabah ezanı var. Allah'a bakıyorum de şiiri yazmış ama hayatını hangi devresinde yazmış? Sorulmamış. Kronolojik önemli. Bir de bir de iyi bir şey yapması insan kötü bir şey yaptığı zaman kötülüğünü affettirmez. Adamlar namaz kılmış, tamam, seneler dünyamda şey namaz kıldığını görmüştür. Ve bu kadar bir kültür yapmışlar. O kusuru silinmez mi? O kusurdan gözlerine böyle, böyle ibadetinden sevabı almışsın, dersini sevabı almışsın. Bilmeyi Adam nasıl gitmiştir, ondan sonra bir büyük bir hak böyle. Şükür olacaktır. Bir mantıkta. E, kaçı gitmiştir o adam? Gitmiştir kardeşim ama ondan sonra öyle bir şey söyledi, bir şu an bir beraber etti, bir mantık gitti. Tamam, sen onunla beraber kardeşmiştir ama Haçtan sonra neler yapıyor? Önemli olan o yani. Özellikle yaklaşım biz aklımızın arasında toplayacağız. Bakın, iyilik o kadar güzel değil. Şey. Peygamberimiz bize sevgisinden, acımasından, merhametinden, şefkatinden her şeyi öyle güzel şey hatırlatmış, anlatmış ki Deccal'den takmamışız. Ama Deccal'e şahit Deccal'e takılmıyor. Her tarafı şey yapıyoruz. Burada Sevra-ı Şerif'i okuyoruz. Sevra-ı Şerif'in günlük kısmında Deccal'dan korunmak ilgili dualar nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inni evlü Bakın Allah'ım inni min arar cennet. Benim arar cennet. Benim arar cennet. Benim arar cennet diye dua ediyor. Çünkü dua edemiyorsa Peygamberden istirası etmiş. Niye dua ediyor? Uyanık olmuş. Uyanık olduğu bilgilerine karşı gözünüzü açın. Gözünüz boyunca kara birkaç şey görün ya, imanınızı veya ayağı burası yardımcı açıp kapılmıyor. Yani biraz sağ tariflerini kullanıyorum ama gözünüzü ne yazın insan diye. Böyle Allah da bilgilerine almanızı bakarken neredeki gidiyor? çevirme vurunca yani o aslında sakal atması ne kadar milyarlı malaka uçmuş, kaçmışıyım öyle. E, ne oldu iman? Açıklık belgesidir. Ömer ağzına bakarak çevirme, kalbine imanı açıyor. Bakın hem şey, şey yapar. bir şey yapamıyor. Görünmüyor. Haksızlık yapıyor, edepsizlik yapıyor. Şıklarlık var, zina var. Erkekler erkeğe dönüyor. Kimse yapamaz. Kâr yaparsın, senin adınız Gök. Senin adın ne? Başım Gök. İkisi erkek. İkisi evlen diyor. Bak sen yine aramadın ya. Hazreti İsa'da utanmıyorsun ya. İncil'de var mı? Hırkanlığı duymadın mı sen? Ödüldü. Sapık sapık. Yani evet evet evet doğrusuna doğru. İyi şey yapın. evet bir tarafını bırakırsın. Sen de yapabilirsin. Benim arkadaşlarım var elhamdülillah. Tanıdığım kardeşlerim, arkadaşlarım var. Ne iyi yetişmiş insanlar. Bize göre sinirlenmeler yapar. Atam babası yaparsın. Görüyor. İnanar tabii. Atam babası yapamayacak güçlü, güçsüz bir şey değil mi? Atam babası yapamaz. Eğer başına yapamaz, uçak yapamaz. Senin ne Şu söylüyorsun. Kardeşlerim mi? Yapamam. Hiç eksiğim Evet. Hiç yok. Hiç eksiğim yok. Her şeyimiz var. Şimdi bizim de profesör karşısında sorsunuz var. Birisi için işte Türkiye'nin iyiliği için şöyle yapılanlar ötesi durmuş. Öyle değil. Önce Türkiye'yi kurtaracağız. Sonra Müslümanları kurtaracağız. Köklü insanlar Dünya kurtaracağız. Yanına şaşırma Doğruyu göreceğiz. Biz hüküm hayretinden kurtulacaklarına insanlar istikatını en önemli şey kardeşiz. Bizim bizim görevimiz var. Biz dünyanın gülüyüz ya. Sigortasız dünya. Biz dünyanın rahatlasıyız. Yani dünyaya ne kadar kişisel özel doğru Dünya için düşünen, insanların mutluluğunu düşünen, karın etmemeyi düşünen, kimseyi üzmemeyi düşünen bir Müslüman var. Düşünün var. Sırpları görüyorsun, Rusları görüyorsun, İngiliz'i görüyorsun, Fransız'ı, Amerika'yı görüyorsun, Somali'yi görüyorsun, Afrika'yı görüyorsun. Amerika'da New York'un önünde buradan teşkil, her türlü orası formatisi yapılmış, bir, bir gene dolusu güzel kızarlı seni memleketin mamurları korusun diye yurttaki bahane çıkartıyor. Bir devirler yapıyor. Yürek insafı sağlar. Şu bir insafı peygamberler mi? Buradaki fukaraya var. Burada yapacağım. Birinci sınıf kurtarlar. İhmal etmesi de, dövüş kurtarması da, ödeye de kurtarlar. Yapıyor. Berbat. Orada dolu bir yeri yetiremedi efendim buradaki Afrika'da, Asya'da, efendim Güney Amerika'da bu kadar millete açıklamayız. Düşünün. Onun için Özgür Hanım'ın kardeşleri bizim bütün insanlara karşı hayır olsun. En hayırlı ürünü hepimiz görüyoruz. Hepimiz Allah'a karşı çalışacağız. Nasıl olacak? İyi ürünler, iyi ürünler. İmana sahip olacağız, nefsimizi terbiyeeceğiz, mutludan olacağız, takıl olsunlar, ahlakı, edebimiz, kâhla, öğretmenimiz, takva edilmiş sanatlar. Ondan sonra Allah'ın sevgili kulu olacağız, Allah'ın tanışacağız. Allah'ın tanışacağız. Geçen hafta bir bölüm vardı, ikinci hafta tüm meslekler ve akları, aynı şima, benim üzerimde bir mektubu, kâhla ve ala aleyhi tabirin görüyordur. Buraya kararlarına yine birkaç tane daha e, Temmuz yüzünde efendim e, mühendis ile hamata rivayet edilmiş. Beşer son bölüm sesidir. Sesi Türkiye'de seçilen sorumluluğu. iki tarafı arasında bu kafir ne yazıyor? Vücutta kafir diye yazılır. O yeri görmek lazım. Kafir diye yazılır iktidar varsa ve gözü üzerinde kalın bir kâr var. Bu ne demek? Gerçeği görmeyecek. Nesine söylüyorsun? Sen onları böyle yaptın, böyle yapmak var. Gerçeği görüyor. Allah kendisi Kur'an'da bilmişsin. Allah kendisi Hüner'e bilmişsin diyor. Allah Ahmet'e tasarruf yaptığını bilmişsin diyor. Ahiret gerçeklerini görüyoruz. Dönem dolanması görüyoruz. Feraseti yok. Müminin feraseti var, onun feraseti kör. Gözünde kapalı mı? feraseti var. Öyle. Bu da tekrar böyle. Üçüncü anlatıydı. İnne tekrar ila bütün mutlulukları maşetin müminin imkanı ve ararsa istedik bu akranın kendi mülkü ömrün el-mücazı mutabaka bu da Ahmet bin Hanbel Hazretlerimizi de olan bir şey. Efendim hadisleri isnadı değil ki yani sağlam böyle söyleniyor. Efendim Deccal doğu tarafından çıkar. Oradan diyor bu hadisleri Peygamber Efendimiz böyle diyor ve e, ona yüzleri sanki Efendim? Kalkanmış gibi ona, yuvarlak böyle ona insanlar e, tabi olur. E, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i hava inne tecrübe yadırır, yadırır, külle mennenin illa erba. Erba'da mesela Mescid-i Haram ve Mescid-i Medine ve Mescid-i Surusina ve Mescid-i Aksa. Tecrübe çıkar ve her tarafa ulaşır. Her yere var, var mı diğer tarafa? Dört vesile var, onlar var. Egerin varamayacağı, gidemeyeceği dört yere var, onlara varmaz. Nerede? Bir, mescid, mescidin haram. Yani Kâbe-i Müşerrefe'nin etrafı O var. Mekke'deki oraya İyi. İki, Mescid-i Medine, Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevresine o mescidini okuyla giremez. Tuğ Sina'ya giremez, oraya giremeyecek. Tuğ Sina, Sina'ya arasında Musa Aleyhisselam olanı giremeyecek. Oraya giremez. Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'ya da gelemez. Kız yerlere gelecek kavrayacak kadar Allah fırsat veriyor, imtihan olacak diye insana bakanlardır. Becerimi şey kavrayacaksınızda Allah'ıma kavrayacaksınızda ve kavrayacaksınızda imtihan. Evet, Peygamber'le ilgili biraz her şey geçtim. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Peygamber'le girmek istemiyorum. Bir hadis-i şerif daha, öbürüncü hadis-i şerifi daha okuyalım. Dersimizi tamamen olalım. إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله لما ظهره لقارب أبتعلم فإن أهل الفتنة بني إسرائيل كانت النساء تلمذي وعشتش مثل وعشتش مثل قبل القرب هذا الأمر Birincisi de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a rivayet edilmiş. Efendim, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri El-Dünya melun. Dünya melundur. Dünya melundur. Peygamber Efendimiz diyor. Dünya melundur. Lanetmiştir. Lanetmiştir. Dünya melundur. Dünya şu anda yaşadığımız ahiret. Şu anda siz hayatınız ne? Niye böyle tarif ediyorum da? Efendim 5 sene sahip, okuyum sonra sahip değil diyorum. Ben sen aile olsa, ne Venüs'te de olsa, başka bir yıldızda olsa, şu hayatımızı bizlerin sürdüğü bu kısım, bu alem, bu hayat, el hayat dünya. Yani ne demek bu? Yakıt olmak üzere. Şu an üzerinde bulunduğumuz üzere. Bundan sonra başka bir yararlar var mı? Evet. İki tane yararlar var. Birisi en meraklı dünya, şu yaşadığımız ağırlık veya e, bir de en meraklı ağırlık. Gördükten sonra orijinalimiz, seyahatten sonra açılacak olan hayatlar. O ahiret, ahiret hayatı, ahiret ağırlığı bu da dünya ağırlığı. Yani dünya ne? Diğer ilgilenmek değil, içinde yaşamanın var. Bu dünya, bu alem, bu hayat, memnun bile. Allah'ın dinine mahkum bir şey değildir. Şeytan nasıl şey yapmışsa Allah, lanet etmiş, mevcut kılmışsa, dünyanın da kılmıştır. Niye? Bu, bu dünyada herkes birbirini yiyor, içiyor, anlatıyor, kandırıyor, vuruyor, kırıyor, öldürüyor. Efendim, etrafına bakıyor. Çok çetin işler oluyor. Çok acı işler oluyor merhametli bir insanın yüreğini parça parça eden işlere buyuruyor. Her sabah ölüyor. Gazeteleri aldığımız her gün hançerleniyor. Sırtımızdan, karnımızdan, kalbimizde her gün hançerleniyor. Neden? Ne oluyor? Ne oluyor? Sıhhatı görmüyorsun, karnımızı yok, üzerinde nereden hançerleniyorsun? Haberlerden, haberlerden harap oluyor. Yeni kardeşim bir kere doğru oluyor. Benim kardeşimin Eyüp doğmaları kapatılıp atılıyor. Benim kardeşimin çocuk çocuğu yetim kalıyor. Benim kardeşimin yavrusu gibi güleniyor. Benim kardeşim, değil kardeşim. Ha Allah olmuş, ha bana olmuş. Kur'an diyoruz. Dünya açıyoruz. Niye yapıyor Allah'tan bunu? İnsan olmuş, hepsi halinde ailesi oğlu olduğunu görüyor. Gül gibi geçirtiler. Bakın, geçirmezler. Zulüm yapar, zalim yapar. Her değerinde zalimler olmuş, mazlumlar olmuş. Bu da görüyorsunuz. Duyuyorsunuz, resimlerini görüyorsunuz, televizyonu görüyorsunuz, elini koyuyor, üstüne taşları orada kemiklerini kırıyor. Yerine koyuyor, düşünüyor. Konuşturuyor, şeyi atıyor, kurşunu takır takır, elini bombalıyor, ferhalar atıyor, filan. Dünya veriyor bu hala Efendim, ihanet ediyor. Hala Allah'ın sevdiği şeyler olmuyor. İlla şirkatı var. Ve memnun hakkında. İçinde bir şeyler veriyor. Altın, gümüş, sevgi Sevgi var. Zine, tefakkur, bolluk, efendim, mahsusluğu, mülkçüklüğü, sevgi var. Sen memnun, dünyada memnun, dünyada kimse her bir memnun. Allah memnun. Allah'ın memnun Rahmetten uzak edin. Allah rahmetinden uzak. Allah sevgi kıymet vermek. Parayı kıymet vermek. Malı da kıymet vermek. Allah 30 kişiyi toplamış. Efendim birisi evini almış. Eşyaları bilmediğine başlamış. Ha, kavmi, kavmileri sarıldı. Onu da söyleyeceğim. Kavmi çok. Etrafı sarıldı. Kapıya yönler. Güçlü, kuvvetli. Benim etrafım Efendim bana hırrı uyanı öldürürlerdi, öldürürler. Şunu öldürürlerse, takı takı öldürürler onlara. Zulüm yapıyor. Onun elini basıyor. İslam'a haklı olsun diye hakkını kendisi almaya kalkmak yok. Zor olur. İslam hak yok. Gidelim, o benim yani şöyle yapılmana, ben de onu bırakıyorum, şöyle yapıyorum. Bu yok İslam. Adalet var. Adalet, adaletine müracaat var. İslam'a zarar vermek yoktur, zararı mukaddeme teşkil O benim harmanımı yaptı, ben de bu işe onun harmanını yapıyor. Duyuyor mu İslam? İslam güzel bir şey. Onu, onu istersen herkes bir sebebini bulup karşısındakini zarar vermek için mizah-ı alem mahvolur. İslam'ın öğretisi dur bakalım diyor. Hakkını da öğretmiş diyor. En büyük rahmet Allah. Adaletli ustalar diyor. Zalimler, zalimler bir bilgileri kardeşimlere ve Allah'a zekat asırıklar mahı söyleyeceğim. Zalim bir pişman eder Bu kadar Mazlum olmak en büyük kuvvettir. Mazlum olan kuvvetlerinden yanında Allah Allah'ın intikamına. Zalim ne olsun artık? Zalim mahvol. Mahvol bir şey. Dünyanın taşıkları artık öyle. Zalim hiç yok. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşim zalim de olsa yardımda Müslüman kardeşim zalim de olsa yardımda mahvol da olsa yardımda. E, yarısı mı bakıyorlar? Zalim de nasıl yardım eder? Zalimin zulmünden alıkoyarak olmalı yardım. Hiç de ona bakıyor olduğunu. Toplu arkadaşlarımız Hanımcılık, Kâra, Kârtız, sonra çekileceğiz, bir bakacağız, eşyaları kaldıracağız, ben çerçeveyi kıracağız, bulacağız. E, tamam, ben hemen ağrımışım bir ne kadar bir şey yok. İslamları şey var, Diyecek mi? Yok. Canım çerçeveyi kapattı ya, müdürü derdi. Onu kapattı. Yok, aslında biz Canım çerçeveyi kırmak istemiyoruz, adam yapamaz, onu öldürmek istiyoruz ama şey iyi Ha. Hekim olmak ya. Bunun canını sen mi verdin Allah'a bakıyorsun? Cenab-ı Hak Allah'ın için. şey olur mu? Öyle bir şey, bir şey yaptı da yana baktı, çağrı yaptı, bilmem. Şey Herkes bir bahane buluyor, öyle şey. Gelsin bakalım Fatih Ömer'in karşısına, bir dinlesin, şey bir Fatih, kim haklı? Güzel bir şey. Yok, onu şey yapmıyor. Arkadaşlar bakan topları şöyle her şey de var. Allah'ın için çok istila ediyor. Anarşi yapmamak zorundasın. Erkekler ne var? Anarşi yapmak erkeklik değil. Çok doğru. Şey çünkü en basit insanların yaptığı şeydir. Aslanlar, kaplanlar, hayvanlar hepsini yapar. Melenik olmak zorunda. Hadi erkekler hadi bakalım kızgınlığına karşı olma. Hadi bakalım Allah'ın hayatını mirada yapar. Erkekler kendini kırmak. Asıl erkeklik o. Ama mücadele olmuyor ki hiç karar olmaz. Umurlu tarafına kalamayı da yok. Dört. Öyle keşfet değil de erkekten tehdit etkilemesi yolu. İçeri erkekten tehdit etkilemesi. Ne derler? Ne diyerek tehdit etkilemesi. Ne derler? Hiç karar olmaz. O bile olur. Böyle yapanlar zahir zulmü seyirlerine yaratır. Yok. Bu doğru olmaz. Ben seni severim. Sen benim akrabamsın. Sen benim canımsın ama bu İslam'da yokmuş. Yurma kırma, dövmeye kırma, silah çekme, önemli, takip etme, işe, işini tavuk etme. Bunlar yok mu sana? İslam öyle halletmiyor bizi. Tamam mı? Dünya mevzudur, dünyanın içindeki her şey mevzudur. Çünkü Allah'ın rastlaşıyor. Rahmet ilahiyeye efendim mani olan istiklerle Allah sığmıyor. Nasıl olacak? İlla Müstesnalar sayıyorsun Peygamber. Zikrullah. Zikrullah diyor. Allah'ın müstesnalar. La ilahe illallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allah'a bekler. La ilahe Bunlar zikirdir. Bak sen de zikirdir. Ya Halim, Ya Halim, Ya Elhamdülillah. Billah. Hasbullah'ın mühendisi. Bunlar zikirdir. Kur'an zikirdir. Bunlar zikirdir. Zikir şeyleri Çok şeyleri. Zikredeni zikrediyor bizim kültür mesleklerinde mi bunun üstümüzden dolayı? Adam bizi garantıyor. Bunlar bırakır. Bunlar bırakır. Bunlar dur çekiyor. Bunlar Allah bırakır. Peygamber Hazreti şey çekilmiyor, Kur'an Şerif çekilmiyor, onlar çekiyor. Yoksa senin bir kitaplarımız okuduk, biz de okuduk. Sen okula gider misin? Biz okuduk, dönüyor. Endişeler mi dönüyor? Bilmiyorum, bilmiyorum o konuda. Anlık yetiştim ama eşhedü enlerle kadar diyemiyor. Dili dolmuş. O kullanıda kendisi bilene bilmiyor. İhtimal etmiyor. Doğrusu sakal. Televizyon bakıyor, gözünü tutma. Gözü tutmuyor, her adamı bilmiyor. Bu bir bilgidir. Sen gelini, ilmesini neyi ölçüyorsun? serbest takılmış amcaların, bu hafızların, bu imamların, bu müftülerin, bu dildarların, bu mübarek insanların ürettikleri hayırları bir milyarlara bakar. Şu memlekette hangi hayırı kim yapmış? Kaç tane seküler yapmış, kaç tane cengi yapmış, aile yapmış, ne yapmış? Kaç tane Müslüman ne yapmış? Koy bakalım herhalde. Köprüler ondan, yollar ondan, her şey ondan, her yer ondan. Adam kurumlarlaştıkça şey devletine vermek kışırmakta ısırır. En büyük firmalar en büyük vermeyi taşıyor. Arapları, Amerika'yı önemli. Türkiye'de yaygın bir şey var, zengin olma yolu var, kestirme, yaygın zengin olma yolu. göremiyor. Bayrak devlet tecrübesi olan milletvekilleri falan söylüyorlar. Ben söylemiyorum, ben sadece bana selam ediyorum. En fazla dünya olarak Türkiye'nin devleti söylüyor. Hazineydi. Hocam ben nasıl söylüyorum bekçisi var. Bekçisini de ayarlarsın. Şöyle, bekçiyi de sayıyorsun kardeşim. Sana şu kadar, sana şu kadar, sana şu kadar, aşağı kalır. Hazine sağlık. Adam olarak artık milyarına kalmıyor. Bir tane bir arkadaş, bir arkadaş, bir arkadaş, geldi bu haftada burada arkadaşımız. Benim dairelerimde bütün müfettişler, bütün kontrolörler, bütün tabu için memurlar hepsi emin oldu. Araba sahibi, Mercedes sahibi oluyor. Bir tane kurtardı. Tamam, Allah'tan razı olsun. İki sen kurtardı. İki sen para mı Hep para mı Aklım verirsin. Allah Allah. Bir profesörden bahsettiler, elinde götürmek korkuyor. Neden? Namussuz ama. Yememiş. Hazineyi takip etmemiş, ülkeyi ayarlamış. Efendim, onda bu, bu fazilettir. Çok büyük fazilettir. Bir insan çok felaketin yöneticileri kalmışsa, çalmamış, çıkmamışsa, akıl kalmışsa o adamı bulup çok büyük işlemdir bunlar. Gönlünü sokalıp şeyine kesilemez işlemdir. Neden? Adam böyle ki şey yapacağım. Peygamber'le beni yemeğe doğrultuya yapacakmış. Yok mu böyle? Devlet malı beni bir de bir de laf veriyor. Devlet, bir de laf veriyor. Devlet malı beni yemeğe doğrultuya Elbisen ne Hem Elbisen sınavını bize söylüyor. Donuk gibi yiyor. Ondan sonra yeni yeni doğmuş. Ondan sonra zaten ben olursa bumerang vardır böyle. Avustralya'dan böyle veya bir şekilde silahlar var. Bir atıyorlar ama dönemine gidiyor, tak avlatlarını dönemine geliyor, sahibine tutuyor. Acayip bir şey. Gözle görürse inanmaz. Atma, sadece. Ha, sen domuzsun ya, ey edepsiz, ey terbiyesiz, ey kanun yiyecek. Doktor bu merakını seni kalmak yaptı. Bırakın işlerin var mı? Doktor sana göre, sen de olmasın. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Yetinin malını yiyorsun, kokaranın malını yiyorsun, transneyi kampakta bırakıyorsun. Memleketin gelişmesini engelliyorsun. Efendim Türkiye'nin yükselmesini engelliyorsun. Düşmanları bırakıyorsun, zayıf bırakıyorsun. Senin yaptığın hırslar Allah ahirette bir zaman şöyle ortaya herkes zayıf olsun. Yani dokunarak kırmızı şey yapıyormuş. E ne yapayım düşünemiyor. Ya Allah herkesin rızkını daha doğmadan yazmış. Aptala bak. Sen ne kadar çalışırsan şey bu alanda Allah'ın yazdığı kadar geçecek. Dursan bile değil. Adamın birisi bunları öğretmenler, hocalar, söylüyorlar. Dedi ki ben tevekkül yaptım. Kere, büyük keresuyla, yeni hakkı da almayacak, yeni sorusunu almayacak, ekmek de almayacak, hurma da almayacak. Keresuyla hem de yağda az olmazsa ağzına tek şey koymamış. Yola, yola çıkmış. Allah terekkül etmeleri, Bismillahirrahmanirrahim. Terekkül Ya Allah, terekkül. E, tutulumlarda, makarelerde yok. Ekmek babasından eşek lafı yok. Nereye gidiyorsun? Denizli, Ruslu, biliyor, Türk köyüne gidiyor. var mı? Yok.